Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omne sanctos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.